Bueno, pois xa temos outro lado do fío telefónico o presidente da do noso, o noso lar de Tarrasa. Irmandade Galega, sí, sí. <clears throat> Veña. eh, vamos Saudar. a falar con Antonio. Vamos a saludarlo. Así que vamos a saludarte. Antonio, moi boa tarde. Hola, boas tardes, que tal? Boa tarde, benvido, moitísimas gracias por atendernos, Antonio. Eh, primeiro de nada, felicitacións, 41 anos de festa galega en, uh. en Irmandade nesa Galicia de Tarrasa. Sí, que non é pouco, verdad? Non, non, non Chove, é pouco. Choveu un chisquiño, sí. Pero, <laughs> pero, Choveu, nevou, pero tronou... Escoita, estades vos modernizando. Esta festa de 41 aniversario está moi orientada a xente nova. A... Ah, sí, claro. Bueno, depende do día, o viernes. O viernes é dedicada á xuventude, claro. Ah, moi ben. Carai, sí, sí. ademais, sí. rap nada menos. Rap. Sí, sí, sí, aquí nos anda con historias. <laughs> e sí, señor, e sevillanas, se... ademais. Un, un, a música rap ten tamén a súa cabida. Tamén, claro. tamén. Sí, sí. Además, unha mezcla, o sea, unha, un, unha xuntanza de culturas que amosades sí, rap, aí. pop, rap sí. Eh, e pop e eh, ademais tamén sevillanas, non? O Real Ugal. No tamén. medio, no medio para non aburrir. Ah, <laughs> eso, que haxa un pouquiño de todo. Carai. Esto es, sí, Día 12, 13 e 14 de maio. Toma, tres sí, días. Viernes, sábado, domingo, sí, xa, pero o pase que xa sábado, domingo, pase a tener maior. Sí, sí. Sí. <laughs> bueno. É sobre todo unha boa exposición de gastronomía, sabes que oh. é, que máis, é unha das cousas que máis importa a xente. Eh, eh sí, sí, sí. Na Praza Lluís Companys. Correcto, correcto. Eh, mm, o sea, o que diste a gastronomía porque claro, tamén teredes unha celebración, digamos, eh, gastronómica, un, un xantar oficial o, o domingo, sí, non? domingo hai un xantar oficial onde veñen todos os políticos, bueno, eh, sí, eh, todas as entidades culturales, que, todas as que suelo ocurrir sí. con todas as entidades culturais, claro. Sí, sí, sí, sí, este, sí. este é o que máis me gusta a min cando xuntamos todos ali. Sí. Eh... Pero pero pensas, o... pensas na festa sí. eras <laughs> hombre, <laughs> Pero que o que máis eh, ti celebrades é eh, eh, precisamente o sábado o, o xantar de socios, non? Sí, sí. sí aí onde nos damos cita a todos os socios e eh, eh, algún amigo por aí dos socios tamén ben, entonces pois pues, estamos que en familia. Muy ben. E despois o grupo Titanic, que tamén estará, estará participando tanto o, o, sí, o sábado días, como sí. domingo, non? Sí, sí, os dos días xusto da Orquesta Clan. E a Orquesta Clan, claro, claro. Sí, vanse tornando para facernos festa todo o día, sí. Bueno, que mm, e por si acaso caen algún está teredes unha carpa, non? Pois sí, sí, sí, estamos precavidos, pero non, non caerá, non caerá. No, no. Eh, home, dous anos, se xover non vai chover este fin de semana. No. o gallá, o gallá. Home, o mellor caen cuatro gutiñas chamar, que non a chamamos, pero si, si, si, si ven que vai para o río. Claro, sí, home, sí, sí. Que é o máis importante. No, eh, eu penso que non. Penso que vai, vais a manter así un poquinho daquela tota maneira, vais a manter, sí. Mm-hmm. Sí, ad, ademais, eh. dirá, home, dirán, non íamos a fastidiar a festa aos galegos. Bueno, sí, durante estes días teredes exposición de pintura, exposición de gastronomía, mesa de información e atraccións infantiles. Esto es, pues, todo esto. Todo Animando, eso animando a ciudad, vaya. Eh, eh, Unha participación mm, eso, social eso, algo fora de ser, que, se, que se note que a, os galegos en Tarrasa teñen presencia social como é debido. Eh, perdemos raíces tamén que é, necesario é, é moi importante mostrarlas tamén a Cataluña, mostrar as nosas raíces, claro, claro, claro. e conservalas, claro. claro, claro. A Irmandade Galega no Solar de Terrassa ten esa trayectoria de 41 anos que antes, ademais, facíase uh, outras veces, mm, bueno, quizás a mellor porque o grupo participaba máis, eh, eh, bueno, pois pues esta este devezo do, do, da xuventude sí. que a mellor non, non bueno, últimamente temos, creo que en todas as asociacións vai ca, sí. caindo sí, un poquinho. Sí, sí, sí, sí, sí. Pois mm, antes había hasta festa nun, unha romaría, non? Sí, bueno, esta era a festa que se viña de merenda. Sí. Sí, ah. sí. Sí, sí, a festa que se viña de merenda, sí, todo o mundo viña de merenda, sí. Todo todo o mundo levaba a súa a súa sí, cesta. É reconocida por eso, sí, sí, é verdade pero bueno, vaise, vaise estas cousas vanse truncando. Sí. Vanse truncando sí. Bueno, pero non perdedes o ritmo e, e cada ano de seguir o carón do, mm, sí, señor. amosando a nosa cultura e, e precisamente a cidade acolle con moitísimo cariño ese vosa participación, non? O mesmo das, da, das eventos importantes que se fai na cidade, sí. Despois da festa maior de aquí da cidade, é dos eventos importantes, sí. Uh -huh. Pois, bueno, menos mal que non se non coincide co, co, coas votacións que, que hai que facer aí, <laughs> senón... Bueno, <laughs> bueno, a nos damos igual, non somos somos da xente, así que <laughs> Exactamente. Non somos da xente, así que Moi ben, moi ben. Sí, sí, señor, sí, señor. Bueno, como ten que ser. Se, e seguides a, ah, mm, participando e facendo cousas na entidade que teñen moito que ver coa nosa cultura, porque pues pois eu sí, penso que sí. como ese outro hai pouco fixestes unha conferencia con respecto a un escritor galego sí. e tamén, tamén tamén ao mellor das, das letras galegas tamén ao mellor sodes capaces de, de montar algunha sí, cousa, vai, non? No, vas a presentar dous libros, Ajá, dous libros ah. de, de dúas mulleres galegas. Ajá. Sí, está pendiente, ahora estamos ca fecha pendientes que pasa a festa, eh, presentaremos todos os libros, sí. Están en negociacións. Sí. Estás estades en negociacións, lo entón. Sí, no, no, estamos xa ca fecha casi de o 10 de junio será unha e a outra non sei, mas non estamos buscando a fecha. Sí, moi ben. Eh, que, quen son esas zonas? Prepara... Quen son sí. esas? Eh, es eh, que agora non, non, non, non te, me bueno, é igual. Non tes o apunte aquí ao lado. Sí. Sí, non me lembro dos apellidos, non, collesteme traballando, collesteme... Claro, claro, <laughs> por iso. A, a, Ah, por eso agradecemos que nos atendas porque eso queríamos daría, queríamos darlle coñecer a nosa xente pois pues, eh, o feito de que uh -huh. estades celebrando un unha, unha festa galega en Tarrasa os día 12, 13, pues sí. 14 pois pues moi importante. Pois pues xa sabedes, toda aquela persona que queira asistir a disfrutar da festa. Uh -huh. Claro sí, que sí. Eh, Aquí nos... os esperamos. Moi. Sí. E eh, nos agradecemos, Cho, que non queremos incomodarte, xa, xa dixemos que eh, eh, acabas de dicirte que estabas traballando, pois eh, que continúes, sí. que, que seguro que... Bueno, está... traballa en dous sitios, porque traballa ahora no seu traballo e despois na entidade. É o que está facendo, seguro. Sí, seguro que está facendo. Empleo, por empleo. É o que está facendo. Bueno, Antonio, moita sorte sí. e moitos Venga. éxitos. Veña. Moitas gracias a vos. Eh. Veña, hasta eh, logo. Hasta, outra, hasta logo. Un amor que xa foi meu Torna de novo a quererme O oh, carbón que xa foi brasa Con pouco lume xa sende Con pouco lume xa Ai la la la Ai la la to walk